Egun hunu er, en eh, egun koiritzen izena da Euskaltegia. Ez aspaldi, justo ilahabete bat, hasiniz Euska batua ikasten, laskaun, maizpide euskaltegian. Ez dakit ezagutzen duzienez nula igaiten den, barnetegi batetan bat eze gehitiak gielaik. Golpe batez, gue bizien helbu lehena da Euskain ikastia. Euska batua zehatz izateko edo egoaldeko laguntzu zumaitek erraiten dien bezala, batu geputsi zentrista. Gio, bitxi da, golpe batez, zue bizi materialen kajik ez asolatzia. Berriz, haurtzaro bateta utxiltzen gia. Eta hauren edo neaben artian bezala laguntarzun, haremanak, edo keskak, edo amodio istoiak sortzen Eta astapenetik, senditu niz, Tomas Manen mendi magikaren pertsona bat bezala. Spiden, naiz eta eskien sanatorio batetan, eroman hortan bezala, Euskaltegiak bere misterioa badu. Beste dimensione batetan gia. Eta nu iztenka, ez dakit habo nur nizan, nuat juiten nizan, eta zer den Euskaenetako. Nahiz eta hanitz ikasten dudan, hanitz irri egiten dudan, ohartzen niz nula sibeua maite dudan eta mentz dudan. Bena berden boan, hor euskaltegi batetan, euskabatua ikasten. Ja, ene sentimentia zer den adiaztia kostatzen zait. Eta hor dian, emeki emeki, barnetegi hamets bitxi horren lurunetatik, Ea zerbait edietuen dudanez. Sekitzeko.